Bon, beraz eldu azte denean, Nik nahi nuke Madialen Dupri izendatu Eta bere txistea entzun Ala, mil esker, adio. Entzuleak agur Maiana gorru diri goraintziak igortzen dazkot Eta una beraz nire aldi dela txiste edo asmakizun baten konatzia. Egun batez, urbazterian gertatua. Bi aita eta bi seme ahaintzara baduatzi. Bakoitzak ahain bat ahapatzen du. Horotara hiru ahain dira atsemanak. Zen dako? Horotara bada aitatxi, aita eta semea, irudira orduan. Eta kasuntan, aitatsi da aitaren aita, eta aita, aitatsi semea. Agurtzen zaituztet eta aldunen hastean, kaiet lapi jaden etxistia entzunen dugu. Agur! <laughs>